É, roda, roda. É. Jequiti. <laughs> roda, roda, Jequiti. Lã e WM adverte. Não ame, faça amor. tu vai se lembrar de que eu era um bosta e tu não queria me pegar. Não vai girar e ela vai voltar. Lembra daquela garota, agora ela quer me dar. Hoje a vida mudou e hoje eu não quero mais pegar você. Sabe por quê? Porque é sua amiga eu vou pegar e laraiaraiá. Só porque eu vou pegar e laraiaraiá. Sua tia eu vou pegar e lararararar eu vou pegar e larararararararara. Mulher gostosa não é que tem tetão, não é que tem bundão, é que faz gostoso na gente. Baladrão. <laughs> e além de tudo, é bem melhor que você, hein? <laughs> É, tá dando de, tipo, pilha duração, oito vezes mais. Porque ela é melhor sentando, é melhor que canta, é melhor que tu, balança no bumbum. Ela é melhor tentando. É melhor quicando, é melhor que tu. Balançando o bumbum, vai. É melhor sentando, é melhor quicando. É melhor que tu. Balançando o bumbum. Ela é, é melhor sentando, é melhor quicando. É melhor que tu. Balançando o bumbum. Essa que eu vou pegar e laraiaraia. Só porque eu vou pegar. Iraraiaraiaraia. Sua pegar e larararara. acha que eu vou pegar e larararara. DJ solta beat, concorrência da Chilique. E pra variar é WM lá lançando mais um hit. nós é pica. E o resto? O resto é buraco, ladrão. Ah, <laughs> vai pra atmosfera, truta.